Laiškas Galatams. Paulius pašauktas apaštalų ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo tėvo ir visi su manimi esantys broliai Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitos Evangelijos, nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jūs klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. Bet nors ir mes patys, ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas. Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą. Jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate prieėmę, tebūnie prakeiktas. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Jūs be abejo esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi būdamas judėjų tikėjimo, kaip besaiko persekiojau Dievo bažnyčią ir mėginau ją sugriauti, kaip judėjų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendramžių savo tautiečių, itinuoliai gindamas savo protėvių papročius. Kai tas, kuris mane pasirinko, dar esantį iščiose, ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti man jie savo sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims. Neskubėjau tarti su kūnu ir krauju ir nevykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir paskui vėl grįžau į Damaską. Vėliau, po trejų metų, nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį penkiolika dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tik tai viešpaties brolį Jokūbą ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos rytis. Aš buvau iš veido nepažįstamas Kristaus bažnyčioms judėjoje. Jos buvo tik girdėjusios. Tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia Evangelijos tikėjimą, kurį kadaise griovė. Ir jo šlovino Dievą dėl manęs.